aujourd'hui le jour, c'est vrai qu'il y a des questions, parce qu'on est en train de redessiner le territoire. Gaur egun, egia galderak badirela, lurralde hau ahamarrazten ari baigira, eta biztanleak xeitasunak nahi dituzte, karta berriaz, dimentsio eta ere eskumenetaz. Antxusen, lamroa da lurralde eta eskumenentzat. Debu mars, on le sait. Zenbakiak martxo astapenean ateratuko dira. Euh, au département, sont sur le social. gain izanen dira beraz sozial arloa, turismoa, kirola, koligioak eta bideak ikusteko oraino eztabaidatzen ari baitira. Sozial arloan bakarrik departamenduak irun eta bergoita hamar milun euro gastatzen ditu. 350 millions d'euros. dans un premier temps, nous allons poursuivre la dynamique qui a été en euh, kontseilu euh, nagusiko esker gehiengoaren dinamika txigituko dugu. Eta euh, nous souhaitons permettre à tous les habitants de notre canton de euna lana ongi bizi diten eta orbitasuneta enzoteari manbat, sortu erritarikin. Nous souhaitons vraiment s'incarner voilà le renouveau le rassemblement à gauche eta berbiztia eskerrean ikazko Euh, nous souhaitons vraiment euh, renouer le lien démocratique. Erritarrak entzun nahi ditugu, joan hauen ganat, demokratikoki, elkarrekin eraikiko dugun proiektu bat da. Nous voudrions qu'il soit également porté euh, par, par nos concitoyens. C'est quelque chose que nous allons écrire ensemble.